Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 28, 1993 Itinalagang ikatlong obispo ng San Fernando de la Union si Bishop Antonio Tobias. Sa kanyang pamumuno, isinaayos ni Bishop Tobias ang hindi pagkakasundo ng mga pari sa diocese bumuo siya ng monthly clergy meeting para masolusyonan ang hindi pagkakaunawaan ng mga alagad ng simbahan. Sa unang taon ni Bishop Tobias, pinamunuan niya ang pagbuo ng vision mission ng Diocese ng San Fernando. Sampung taon siyang naglingkod sa nasabing diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.